Pradžios knyga, 20 skyrius. Iš ten Abromas traukė toliau į pietų šalį ir apsigyveno Gerare, tarp Kadešo ir Šūro. Abromas sakė apie savo žmoną Sarą, ji yra mano sesuo. Tada Abimelechas, Geraro karalius, paėmė Sarą Bet Dievas sapne pasirodė Abimelechui ir tarė, tu mirsi dėl moters, kurią paėmiai, nes ji turi vyrą. Abimelechas dar nebuvo jos palietęs. Jis tarė, viešpatie, ar žudysi niekuo nekaltą tautą? Argi Abromas man nesakė, ji yra mano sesuo, ir ar ji pati nesakė, Jis yra mano brolis. Nekalta širdimi ir tyromis rankomis tai padariau. Dievas tarė jam sapne. Aš žinau, kad tai darai nekalta širdimi, todėl tave sulaikiau, kad man nenusidėtum ir jos nepaliestum. Taigi dabar sugražink vyrui žmoną, nes jis yra pranašas. Jis melsis už tave ir tu išliksi gyvas o jei nesugražinsi, tai žinok, kad tikrai mirsi su visais savaisiais. Abimelechas atsikėlęs anksti rytą, sušaukė visus savo tarnus ir papasakojo jiems sapną. Žmonės labai nusigando. Abimelechas pasikvietė Abromą ir jam tarė, ką mums padarėjai ir kuo aš tau nusidėjau, kad užtrauki man ir mano karalystei tokią didelę nuodėmę. Tu neturėjai pasielgti su manimi taip, kaip pasielgiai. Abimelechas tęsė toliau. Ką galvoji taip darydamas? Abromas atsakė, aš galvojau, kad šioje šalyje nėra dievo baimės ir dėl mano žmonos jie užmuš mane. Bet ji iš tikrųjų yra mano sesuo, mano tėvo duktė tik ne mano motinos. Ir ji tapo mano žmona. Kai Dievas mane išvedė iš mano tėvo namų, aš įtariau, padaryk man tą malonę. Visur, kur nueisime, sakyk apie mane, jis yra mano brolis. Abimelechas davė Abromui avių, galvijų, tarnų bei tarnaičių ir sugražino jam jo žmoną Sarą. Abimelechas tarė, štai mano kraštas tau atviras, įsikurk, kur tau patinka. O Sara jis pasakė, aš daviau tavo broliui tūkstantis dabrinių, te būna tai įrodymas visiems, kurie yra su tavimi, ir kitiems, kad esi nekalta. Abromas meldė Dievą, ir jis pagydė Abimelechą, jo žmoną ir tarnaitės, kad jos gimdytų. Nes viešpats buvo padaręs nevaisingomis visas moteris Abimelecho namuose dėl Abromo žmonos Saros.